Lesson 25 Dyalòg Aselòm ak Lamèsi al Pòtoprens chache kadav Vania pitit li. Madan Aselòm rete prepare veye pou lelandemen swa. L al pale ak ti sè l ki vin bay yon kout men. Ti sè a Ou kwè w gentan avèti tout moun sò lamèsi gen lanmò. Depi yo te tande rèl la, tout lakou a konn sa. Vwazinaj se fanmi, tout moun ap ide. Vyè Jela al anonse sa bò lakay la. Ti Djo sele chwal li depi lontan pou l al kay manman Lamèsi. Timoun yo pote kleren an deja? Yo te pote l, men li pa t ase. M voye al achte yon lòt galon. Lè yo tounen, ou pa ta tou voye yo chache fèy ak jenjanm pou nou fè te? Timoun paw yo pa al achte kleren an. Se yo menm k ap vini avèk fèy yo. Bon, m kwè tout bagay pare. Gen ase manje pou nou soutni kè nou. Paske fò nou gen kouray pou nou ede Lamèsi rele. Se premye pitit fi l wi l pèdi la a. O, m manke bliye. Fò m al avèti pè savann nan. Ou pa bezwen deplase. Se tou pre lakay mwen li rete. M a avèti l pou ou. Lamèsi rive Mafran ak kadav pitit li a. Veye a koumanse. Men, bri kouri, li pa mouri bon mò. Y al pale pou yo wè ki jan oungan ap ranje l pou moun ki touye l la ka peye konsekans zak li. la mèsi oh ou pal kay papa briseis pou wè sa lap fè pou ou paske ou paka pèdi pitit few la konsa. M tal wèl wi okontrè li ka vin la talè machè li dim se yon fi wouj gwo cheve ki touyel paske pyè marye ak li. Ou kwè se fi ki te konn vin wè pyè chak fwa li vin fè vakans lan. M sipoze se li, paske m pa konn lòt fi wouj, epi pyè te toujou di nou se kouzin li wi. Ou wè jan moun antrave. Men Briseis ap ranje kadav la. Se pou sa lap vin la a. Li di m pa redigo yon boutèy my dream ak yon ti poupe twal pou li. Kote moun yo? Nou pare pou mwen? Wi papa, Tout bagay pare wi, mò a nan ti chanm nan.